Anne Madeleine Gedon de Presles estis franca cantistino, componistino cae actorino. Quelcai autoroi datas sian nascidion en Versailles en 1607, lau bapta atestilo. Aliai opinias que si nascidis en 1720. La triai declaras sian nascidaton neconata. Tia confuso eble originas en la activezzo de alia franza cantistino conata kiel Mademoiselle Guedon inter 1748 cae 1753. Anne Madeleine Gedon de Presley pasigis la plei grandan parton de sia vivo en Parizo cie si lavoris ce la cortega teatro. Si probable estis familiano de la componisto cae cantisto honore Claude Gedon de Presles, quiu ofte concertis en la cortego. Anne Madeleine presentigis unue en la cortego antau la regino, ciam si cantis en la balleto Le Sens de la franza componisto Jean-Joseph Mouretz. De tiam, quancam cine estis constanta membro de la Rolantaro, si cantis multai subtena in roloin en Pariso, ce la Teatro de la Regino. La plei rimarquindai operoi en quiu si aperis, estis Tetisse Pelé de Colas, Prologue de Samo de Dieu, de Muret, Tancred de Compras, cae Bellerofon de Lili. La nomo de Gedon de Presle aperas ancau en la programo de tri operai presentadoi en la Cortega Salono. Estas rimarquinde que quelcai el xiai vercoi estis publicigitai ce la Mercier de France quiu estis cae gazeto cae literatura revuo. Tiel, Anne Madeleine, aperas cial la unua virino al quiu oni publicigis vercoin en tiai publicajoi. Regia Commissiono donis al si privilegion publicigis sian vercoin cun l'eldonisto Christophe Ballard, quiu fine de la dec sepa cae dec oca iarcentoi publicicis miloin da arioi componitai de vidinoi pli mal pli conatai sia tempe. Citiu el donajo, mixigio de latina musico, franza ca itala, estis dividita lausisonoi, cae gi estis liberita alla publico monato pos monato, dum tridec sinsequai iaroi. En cii tiu eldonajo aperis unue sia bociai cae instrumentai pezoi. La documento prescribas ilin kiel normalan chambran cae capelan musicon. Pliai el siai cantoi aperis dum la sequai iaroi en y en hago cune con de aliai virinoi, seriosai cae y arioi de componistinoi kiel Julie Pinel, Mademoiselle de Menetú, Antonia Bembo cae aliai. Poste, el donis volumen de cantatoi de gedon de Presle quiu inclusives sonatoin, motetoin cae cantoin. Cantats frances, el donita en plurei volumoi, el quiui la unua en javis sia in plei gravain componajoin. Se fail, l'amor de voile calipso, cae plant. Plei parte, ili sekvastiamajn akceptitajn in kiel oni onitroves encantato y de santempuloj, kiel Clerembo, Bernier cae En Calypso, la ple impresa cantato de Anne Madeleine estas du cantistoi. Uno rolas kiel racontanto, la lia ludas la roluloin. La con tanto clarigas la amon de Odiseo por ninfo, cae faras pri la alveno de Gloar, quiu pro el pensis planon kidnapi la Intermetita con la comento en recitativa formo, estas y y da capo. Estas nenio originala en la harmonioi. sed la cantato de Anne Madeleine Gedeon de Presley havas draman senton cae belan caracterizadon.